racconto la storia di una bimba lanciata oltre il muro. I genitori la volevano mettere al sicuro. Bombe in Ucraina, bombe in Ucraina. E il mio cervello è una lama continua. Bombe in Ucraina, bombardato, additato continuamente. La mia mente pagherà per sempre. Sono perso pace dov'è? La pace dov'è con le bombe in Ucraina? Quante Continua a correre ripetutamente un leone in Ucraina tra le macerie. per la pace Portami da bere, ti prego mestiere. Bombe in Ucraina. E questo bar adesso di lacrime s'accende. Bombe in Ucraina porto con me la cara Madre Teresa, Maria Teresa di Calcutta e bombe in Ucraina alla Shiva Gandhi proteggi l'Ucraina con le tue grandi mani creane uno con la forza di mille guerrieri bombe in Ucraina che finisca la guerra che un dio li sotterra bombe in Ucraina Continua a correre come un leone ripetutamente, bombe in Ucraina. È una lama nel cuore che taglia continuamente, come nel cranio. Dove ho bombe in Ucraina nel cranio, la pace dov'è nella mia mente, bombe in Ucraina. tra rivoli di stella, brilla l'arsa favella, il tempo indimentica guerra, bombardamenti in core, core de muerte. Si posa sulla lapide stendare un fiore, taglia taglia sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrore sugli schermi, occidente d'armi, guerre atomiche, fango di fanchi, socchi, di drammi su guance sagge di vecchi. Profeziono Stradamus guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte ingiusta disarma, armatura infranta, proiettile inganna, l'arma tre mitraglia, mitraglia aerodramma, pellicola noir di film, di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati, e non ritornati, non baci e amate lasciati, cadere fiori in fosse comuni di soldati disarmati, armatevi per guerre al petrolio e ai gasdotti, Ucraina e Russia nato corrotti. Se armati è come questa guerra troverò una sepoltura indegna, ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada guerra di bombe come sopravvivenza noi di strada, come sopravvivenza noi di strada. Ascoltami tra rivoli di stella brilla l'arsa favela il tempo indimentica guerra bombardamenti in core core de muerte si posa sulla lapide stendal un fiore taglia taglia sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrore sugli schermi, occidente di allarmi, guerre atomiche, fanghi di fanchi, solchi di drammi su guance sagge di vecchi, profezia Nostradamus, guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte a ingiusta disarma, armatura infranta, proiettile inganna, l'arma 3 mitraglia, mitraglia, reodramma, pellicola noir di film di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati e non ritornati. Non baci ad ame lasciati cadere, fiori in fosse comuni di soldati disarmati, armatevi per guerre al petrolio e ai gasdotti. Ucraina e Russia NATO corrotti. Se armati e come questa guerra troverò una sepoltura indegna, l'ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada guerra di bombe come sopravvivenza a noi di strada. Ascoltami tra rivoli di terra, tra rivoli di stella, brilla, l'arsa favella, il tempo dimentica guerra, bombardamenti in core, core de muerte, si sposa sulla lapide stendale un fiore, taglia taglia taglia, sulla testa della pace, tempo di guerra verace, si mangia bimbi, soldati inermi, carro armati, terrano sugli schermi, accidenti da allarmi, guerre atomiche, fango di fanchi, solchi di drammi, su guance sacce di vecchi, Profezia Nostradamus guerra, guerra, guerra, ricamo di dama inerma, di fronte a ingiustizia disarma, arma infranta, proiettile inganna, l'arma tre mitraglia, mitraglia, aerodramma, pellicola noir di film di militi ignoti, sepolture anonime, perduti fiati e non ritornati, non baci a amate lasciati cadere, fiori fosse comuni di soldati disarmati, armati di guerra di petrolio e gasdotti ucraina, russia e nato corrotizia a Marti È come questa guerra troverà una sepoltura indegna l'ingiusta guerra dilaga come l'ago e la spada guerra di bombe e come sopravvivenza noi di strada Il bimbo, ignaro, perde la madre, bombardamenti al tè. Il reno, termobomba, esplodo di organi. I miei reni lo stesso aspettano, aspettano lo stesso aereo bombardare di atomica. Di cuore, tuonano aeroplano, fuoco a tutto spiano. Spie ci spiano, spiano piano Piano piano piano, guerra contro umano, a pace, pace contro eolico e solare. Terzo mondo infame, infame, infami, infame guerra. Petrolio contro solare, lame amare a chi in Ucraina non ha da mangiare. Bitcoin sale, ogni carro armato a compera. Pace al sale, salario che non basta Europa al costo di una guerra, riscaldamento a bestia, costo della vita si alza, errario e salario non basta, neanche per un piatto di pasta. Basta, basta, basta, nelle lacrime tue amore. Io cono in fiamme di malore, io John Lennon, immagine, disastrato, ammalato da fiamme e fuoco. Caricate armate, armate, sparatemi, immolatemi, urla il soldato. Madre, madre, mi vedi, mi sono arreso russo scontento, non volevo sparare. Ero solo un bimbo, un essere non da mitragliare. Madre, madre, madre sacrale, se sai perdonare, perdona, perdona, perdonami. Io non volevo sparare. Tuono squarcio di sereno, il bimbo ignaro perde la madre, bombardamenti al terreno Ten bombe esplodono di organi. Merengue lo stesso aspettano. Aspettano lo stesso per bombardare di atomica. Tuono un aeroplano, fuoco a tutto spiano, spie, spiano, ci spiano. Piano, piano, piano, piano, guerra contro mano, a pace, pece contro eolico e solare, terzo mondo infame, infame, infame, infame, infame, infame l'Ucraina. Lame amare a chi in Ucraina non da mangiare Bitcoin sale ogni carro armato il sale non basta l'Europa al costo di una guerra il riscaldamento a bestia il costo della vita si alza erario salario non basta neanche per un piatto di pasta basta basta nella lacrima tuo amore io con in fiamme di malore, io lendo il lento, leggo, sparato, colato, fiamme, caricato, armato, armato, sparato, immolatemi, pianto, madre. Madre, mi vedi, mi sono arreso, sono scontento, non volevo sparare, sono un bambino. Un essere non da mitragliare, madre, madre, madre, sacrale, se sai perdonare, perdonami, perdona, perdona. Ma io non volevo sparare. Madre, madre, sacrale. Yeah. avanti mentre piangono, rimangono, rimangono, pace senza te. Che guerra intorno hai? Come mitra cerca potere con violenza, mentre io sono pace e resistenza, perché scavo oltre l'apparenza. Tu che sei antibellica, passa un cacciabombardiere, gli urlo addosso il tuo nome, e chiudo gli occhi ancora, ancora di salvezza mia, mia follia come la guerra e amene così sia, per sempre nel cuore mia, mia arma di pace sei tu, mentre in trincea bacio il tuo nome sulla foto che mi hai regalato e carezzo tutta tu che mi hai fatto. Patto di pace sei tu soffio a volare verso ere sere e averne sera ancora insieme, insieme, insieme, in pace dopo ere di guerre vere, vere, verrà la fine di bombe, silenzi su tombe, trombe suoneranno gli angeli, concerti a pace forse, oli, come se radono tutto al suolo, verranno ere di pace, cantano cantanti mentre piangono, rimangono pace senza te, guerre intorno ai, come mitra cerca potere con violenza, io sono pace e resistenza, ah, perché scavo oltre l'apparenza, tu che sei antibellica, passa un cacciabombardiere, gli urla addosso il tuo nome, chiudo gli occhi, ancora, ancora di salvezza mia, mia follia come la guerra e amen e così per sempre nel cuore mia, mia arma di pace sei tu. Mentre in trincea bacio il tuo nome sulla foto che mi hai regalato e carezzo il tuo tatu che mi hai fatto. Patto di pace sei tu, soffio audace a volare verso le sere, averne essere ancora insieme, insieme, insieme in pace dopo ere di guerre vere. bomber, alla fine di bombe, silenzi su tombe, trombe suoneranno gli angeli, concerti e pace forse. Se non radono tutto il solo verranno, cantano, cantanti mentre piangono, rimango, rimango, pace senza te. Che guerra intorno hai come mitra, cerca potere con violenza, io sono pace e resistenza, perché scavo oltre l'apparenza, tu che sei antibellica. Passa un cacciabombardiere, gli urlo addosso il tuo nome e chiudo gli occhi ancora ancora di salvezza mia. Mia follia come la pace, amen, così per sempre nel cuore mia. Io di sparare. Nuova guerra per il potere. Presi il mitragliatore come tutti. Friggono organi, bombe termostatiche. Come tutti presi il mitragliatore, ma. AK-47, arrivoli di pianti. intorno, bambini che piangono ovunque. Madri che corrono, corrono, corrono, corrono! Dicevo di mia moglie. Ah, pianti. esploderà il sereno. Soldato, soldato! Guerre io, io non ci sono. Io sono un pacifista, un uomo sereno. Non voglio vedere esplodere tutto intorno mentre io digiuno. L'amore nessuno, nessuno m'ha dato. Soldato, soldato, in questo paese di carnefici io sono stato mangiato vivo, sputato, soldato, soldato, sputato dalle loro guerre, intestizie, fenomeni di immondizie, oscenità che mi oscenano addosso, figli di puttana stronza, mente bastardi, la guerra di armi, urlano madri Armi, armi! Senza pianti ormai, bombardamenti e eh, su tombe, pianti lenti, che guai a toccarle dei nostri figli oramai. Soldato, soldato, targata numero 113. Diventeremo e sei armato. Soldato, una guerra in sereno. Serenamente saremo dopo la guerra un frastuono per le strade ci annichiliremo. Soldato, soldato, noi che facciamo? Mi hanno mandato in guerra armato. La guerra sta distruggendo tutto intorno e tutto intorno noi non vogliamo nient'altro che il sereno. Soldato, soldato! Un bimbo da un bambino che non voleva la guerra, inerme rimane a un bacio alla madre. L'ho mitragliato come ho fatto. In salvo, in salvo, urlano. Ero solo un soldato. Frastornate madri. Ricevevo ordini, capitano. In salvo, in salvo mentre jet bombardano, bombardano. Soldato, ardono, cuori. Ero solo un soldato. Canto ora a guardare un jet che passando, passando. Ignavo, ricevevo ordini dalla Nato. Ma ero che non hai fatto niente. Questo CD va per la paura della gente. Ero non voglio più soldato. essere un soldato. terror, guerra, rotolo nel mare del sangue. Piangono solo, solo, solo, ora solo lingua, ora mi trastringono. In guerra carro armato stringono. Morsa di centi, morrenti, crista di cristi piangenti, mentre satanasso festeggianti, splendenti, splendidi, attorno di cash intingo, intrigo, invite miserabilmente rovini di nuclei. Centrale vomito, io cuono, spingono in culo a Lennon mentre politici guadagnano Anonymous Banca Sberl, gli Sberl su sberle in codici virus scrivono ste merde, Putin perde, mentre delle guerre volemo sebbene ironizzano, mentre ad ombre e vedri li piangono, bimbi a petroli sacrificati che recitavano poesie di piccoli mitra di parole in pace di canti, serpenti, lucifere, guerre, impianti di madonne, rossa lacrime piangenti. Rock and roll guerra rotollo nel mare del sangue, piangono solo, solo ora Solo Sollingora mitra stringono, in guerra carro armato stringono, morsa di genti morenti, crisi di cristi piangenti, mentre satanasso festeggianti splendenti, splendidi adorni di cash in trigo, intingono in vite miserabilmente, rovine di nucleari, centrali vomito, io cono spingono, in culo a legno, mentre politici guadagnano anonymous, banca sperli, sperle su sberle in codici virus, chiudono ste merde, Putin... Prrr, perde, mentre delle guerre volevamo sebbene l'ultimo, mentre d'ombra madri vittima vittimali piangono, bimbi a petroli sacrificali che recitavano poesie di piccoli, mitra di parole in pace, di canti, menti guerra, menti, menti luciferi, linee guerre, un pianto di Madonna e rossa, lacrime piangenti. Rock and roll guerra, rotolo nel mare del sangue, piangono solo, solo, solo, solo, ora sono solingo, ora mentre stringono in guerra, carro armato stringono, morsi di genti, morenti in crisi di cristi piangenti Pensando a sofisticati splendidi, splendidi adorni di castigli lo in invite miserabilmente rovine di nucleo centrale, vomito e iocono spingono il lenum al culo, mentre i politici guadagnano anonimo, sbanca sberli, sberra su sberla in codici virus, chiudono ste merde, Putin prrr, perde, mentre delle guerre volemo bene ironizzano, mentre donne e madri vittime li piangono, bimbi e petroli sacrificali che recitavano poesie di piccoli mitra di parole in pace di pacificanti, menti, veramente, mentre non ci vedono le madonne rosse all'acqua piangenti, ora sono leggenti. SS soldati in underground, crisi di dopa, urando di Senegal, di mitragliata anima, la rovina di pace. Qua giù eh, SOS eh, che nessuno. Nessuno, io mister, nessuno, io no, da fino da quando sta, sta strada, Dada sparava, sparava povertà. Ucraina ama del core de pace, antifaida de faida tipo Arabia, ora URSS contro Ucraina, ISIS ora Putin, de morte gnam, de petrolio, petrolio, Putin. Puttana con la grana grida per morte in guerra col cash in bocca. Quanti di noi mi sto con una pera del petrolio sfoglio bianco dopo mille liriche confuse a reti cerrati di scopi. Per bo bo bo bo bo bo bo bo bo Morte indegna de stagna o oh, non fateci guerra, siamo sottoterra, ma stella che brilla e brilla una stella coperta a fango e guerra, SS soldati in underground che di dopo uranda di Senegal di mitragliata anima, la rovina di pace, qua giù SOS che nessuno nessuno, io e mister nessuno, io no ad affino, da quando sta sta strada da da sparava sparava povertà, Ucraina, anima del core, del core de pace, antifaida de, faida tipo Arabia, ora URSS contro Ucraina, ISIS ora Putin, dei morti gnam, del petrolio, petrolio Puttana il mondo grida per morte in guerra col cash in bocca. Quanti di noi mi sto con una pera al petrolio foglio bianco dopo mille liriche confusi a reti cerretti gli scopi. Quanti bro per bo bo bo bo bo bo indegna di stagna, oh, non fateci guerra, siamo sottoterra, ma stella di una stella che strilla e brilla coperta a fango e guerra. SOS soldatini underground che zitti dopo un round di Senegal di mitragliatani ma la rovina di pace qua giù SOS che nessuno Nessuno, io mister nessuno, io no, da fino da quando sta sta strada, da da sparrava, sparrava povertà ucraina, anima del corre, de pace, antifaida, de faida, tipo rabbia, ora urs contro Urania, ISIS, ora Putin, de morte gnan gnan del petrolio, petrolio puttana, il mondo grida per morte in guerra col cash in bocca sta troia, de mondo de merda vaffanculo al mondo del merda, ci mette in testa roba del merda, la guerra tra di noi, la guerra. Non diventiamo guerra, guarda che siamo tutti quanti guarda di merda, coscienza sporca del cash per una stagna, siamo merda come se morissimo in guerra. Guarda siamo, tutti quanti, non è escluso nessuno, facciamo le vittime. girl of a man in peace in front of a on a sky. Name Secret. on baby eyes. The ink on baby eyes is a supper cry, baby blue miracle eyes. Round song of a baby bride with her own misery scream on Write the song of a baby bride with her own misery scream on die. Ciebie, Berlin. c'est un sommet di musiche che sognate, sognate, sognatori, alpe sempre terre, terre, chiostri. frasi, affari, scopritici di vizi, vizi, non aventi nulla, siete ora, ora come dalla culla, come dalla culla. musiche, musiche. Sognate, sognate, sognatori, sognatori, albe sempre terra, terra, chiostri, chiostri. se s'éteint sommet di musiche che sognate, sognate, sognatori, albe sempre terre, terra chiostri, chiostri. Se siamo una crisi di lacrime, il santo uragano, uragano gridano rime, il santo uragano gridano rime anime contorcono possedute da notte lotte di anima ricordamite ancora ancora e ore oltre tutto di sole lotte senza sedativi al parere rotto senza amore che baci carne, baci carne, nessuno vuole leccare. Amare ancora, vorrei amarmi, mentre scorgo il tramonto immenso di pini pinto, del mio interiore mare, nel mio interiore amare Brivido, brivido dentro un flash, memoria di te. Narciso il mio amore, narciso il mio cuore. Rincorre un brivido di note, notte di musica dolce morte. Sapori, odori, colori, dice queste storie storte Ecco, ecco brivido di te Brivido, brivido dentro un flash Brivido, brivido dentro un flash Memorie di te Narciso il mio amore Narciso di cuore, ricco. pelle, vecchio nella tua dimmi. Chi vuoi dimenticare, domani di piangere, voce morde, brivido, brivido dentro flash, memorizze, narciso il mio amore, narciso il cuore, rincorre per il di notte e notte, di musica dolce morte, dolce morte. Dolce morte.